yigirma sakkizinchi pora mujodala surasi madinada nozil qilingan yigirma ikki oyatdan iborat mujodala bahslashish demak surada iymon e'tiqod va ezgu ishlarga da'vat kufr shirk zulm kabi razil sifatlardan pok bo'lishga chaqiriladi mehribon va rahimli Alloh nomi ila Ey Muhammad Alloh siz bilan o'z eri haqida bahslashayotgan va Allohga shikoyat qilayotgan ayolning so'zini eshitdi. Alloh siz ikkingizning so'zlashuvingizni eshtur albatta Alloh eshituvchi va ko'ruvchidir oralaringizdagi o'z xotinlarini zihor qiladigan kimsalarga ular xotinlari aslo onalari emasdirlar ularning chin onalari ularni tuqqan ayollar ular haqiqatan nomaqbul va yolg'on so'z aytdilar. lekin Alloh af etuvchi va kechiruvchidir o'z xotinlarini zihor qilib so'ngra aytgan so'zlaridan qaytadigan kimsalar zimmasida qo'shilishlaridan ilgari bir mo'min yoki kofir qulni ozod qilish bordir bu sizlarga qilinayotgan nasihatdir Alloh qilayotgan amallaringizdan xabardordir bas kimki qul topa olmasa qo'shilishlaridan ilgari zimmasida paydar pay ikki oy ro'za tutish bor bas kim ro'za tutishga qodir bo'lmasa uning zimmasida 60 ta miskinga taom berish bordir bu hukmlar sizlar Alloh va uning payg'ambariga iymon keltirishlaringiz uchundir. Bular Allohning belgilab qo'ygan chegaralaridir. ilohiy qonunlarni inkor etuvchi kofirlar uchun esa oxiratda alamli azob bordir albatta Alloh va uning payg'ambariga muxoliflik qiluvchi kimsalar xuddi o'zlaridan avvalgilar halok qilingani kabi halok qilinurlar darvoqe biz aniq oyatlarni nozil qildik ularni inkor etuvchi kofirlarga oxiratda xor qiluvchi azob bordir o'sha kunda Alloh ularning barchalarini qayta tiriltirib dunyoda qilgan amallarining xabarini berur u amallarni Alloh hisoblab qo'ygan ular esa unutib yuborganlar Alloh barcha narsaga guvohdir Alloh osmonlardagi va yerdagi bor narsani bilishini ko'rmadingizmi uch kishining o'zaro shivirlashib gaplashishi bo'lsa albatta ularning to'rtinchisi udir besh kishining ham albatta oltinchisi udir bundan oz bo'ladimi yo ko'p bo'ladimi qayerda bo'lsalar ham albatta u ular bilan birgadir so'ngra qiyomat kuni ularga qilgan amallarining xabarini berur albatta Alloh barcha narsani biluvchidir ey muhammad o'zaro shivirlashishdan qaytarilganlaridan so'ng yana taqiqlangan narsaga qaytadigan hamda gunoh adovat va payg'ambarga itoatsizlik qilish to'g'risida o'zaro shivirlashadigan kimsalarni ko'rmadingizmi qachonki ular sizning oldingizga kelsalar Alloh sizga salom berishda ishlatmagan ibora bilan sizga salom berurlar. Yana o'zlaricha aytayotgan so'zimiz sababli Alloh bizlarni azoblamasa edi derlar. Ularga o'zlari kuyadigan jahannam bas kelur. qadar yomon taqdir bu. Ey mu'minlar, sizlar o'zaro shivirlashib gaplashayotganingizda gunoh adovat va payg'ambarga itoatsizlik qilish to'g'risida shivirlashmangiz balki yaxshilik va taqvo haqida shivirlashingiz hamda sizlar huzuriga borib to'planadigan zot Allohdan qo'rqingiz o'zaro shivirlashish faqat shayton tomonidan bo'lib iymon keltirgan zotlarni g'amgin qilish uchundir lekin u Allohning iznisiz ularga zarar yetkaza oluvchi emasdir bas mo'minlar Allohgagina tavakkul qilsinlar ey mo'minlar qachonki sizlarga yig'ilishlarda davrani kengaytiringiz deyilsa bas kengaytiringiz Alloh sizlarga ham kerak paytida keng joy berur yana qachonki turingiz deyilsa darhol turingiz Alloh sizlardan iymon keltirgan va ilm ato etilgan zotlarni baland daraja martabalarga ko'tarur Alloh qilayotgan barcha yaxshi va yomon amallaringizdan xabardordir ey iymon keltirganlar qachonki sizlar payg'ambar bilan suhbatlashishni istasangiz suhbatlaringiz oldidan kambag'al va miskinlarga sadaqa taqdim etingiz bu o'zlaringiz uchun yaxshiroq va xatolaringizni poklovchiroqdir bas agar sadaqa narsa topa olmasangiz u holda albatta Alloh o'z bandalariga nisbatan kechirimli va rahim suhbatlaringiz oldidan sadaqalar taqdim etishdan kambag'al bo'lib qolamiz deb qo'rqdingizmi bas sizlar sadaqa qilmasangiz ham Alloh tavbalaringizni qabul qilgandan keyin namozni barkamol ado etingiz va zakotni beringiz hamda Alloh va uning payg'ambariga itoat etingiz Alloh qilayotgan amallaringizdan xabardordir ey muhammad Allohning g'azabiga uchragan qavmni yahudiylarni do'st tutgan munofiqlarni ko'rmaysizmi u munofiqlar sizlardan musulmonlardan ham ulardan yahudiylardan ham emasdirlar yana ular bilib turib biz musulmonmiz deb qasam ham ichurlar Alloh ular uchun qattiq azobni tayyorlab qo'ygan darhaqiqat ularning qilgan ishlari naqadar ular o'zlarining yolg'on qasamlarini qalqon qilib olib odamlarni Allohning yo'lidan to'sdilar va ular uchun oxiratda xor qiluvchi azob bordir ularning mollari ham bolalari ham Alloh tomonidan bo'ladigan narsani azobni ulardan daf qila olmas ular do'zax ahlidirlar ular o'sha joyda mangu qoluvchidirlar u kunda qiyomatda Alloh ularning barchalarini qayta tiriltirganda ular xuddi sizlarga hozir qasam ichayotganlaridek u zotga ham qasam ichurlar va o'zlariga qasamlari sababli biror narsa foyda bo'ladi deb hisoblaydilar ogoh bo'lingizki albatta ular aynan yolg'onchilardir ularni shayton egallab olib ularga Allohning zikrini unuttirdi ana o'shalar shaytonning hizbi guruhidirlar ogoh bo'lingizki albatta shaytonning hizbi ziyon ko'ruvchidir albatta Alloh va uning payg'ambarlariga muxoliflik qilganlar aynan o'shalar eng xor kimsalar ichida bo'lurlar Alloh lavhul mahfuzda albatta men o'z payg'ambarlarim bilan birga g'olib bo'lurman deb yozib qo'ygan albatta olloh har narsani qilishga kuchli va qudratlidir ollohga va oxirat kuniga iymon keltiradigan qavmning Alloh va uning payg'ambariga muxoliflik qiluvchilar bilan garchi ular o'zlarining otalari yoki o'g'illari yoki og'a inilari yoki qarindoshlari bo'lsalar ham do'stlashayotgan holda topmassiz aynan o'shalarning dillariga Alloh iymonni bitib qo'ygan va ularni o'z tomonidan bo'lmish ruh iymon nuri yoki qur'on bilan quvvatlantirgan u ularni ostidan anhorlar oqib turadigan ular mangu qoladigan jannatdagi bog'larga kiritur Alloh ulardan rozi ular ham Allohdan rozi bo'lurlar aynan o'shalar Allohning xizbi dinining himoyachilaridir ogoh bo'lingizki albatta Allohning xizbigina najot topuvchidir hashr surasi madinada nozil qilingan 24 oyatdan iborat hashir to'plab surgun qilish demak surada madinadagi banu nazir deb ataluvchi yahudiylar qabilasining yovuz kirdikorlari tufayli yurtlaridan surgun qilinishi to'g'risida ma'lumot bor shuningdek unda mo'minlar va munofiqlar yaxshilar va yomonlarning ta'rif va tavsiflari ifoda etilgan mehribon va rahimli Alloh nomi bilan osmonlar va yerdagi barcha narsalar Allohga tasbih aytur. U aziz, qudratli va hakim, hikmatlidir. U ahli kitoblardan yahudiylardan kofir bo'lgan kimsalarni birinchi to'plashdayoq o'z diyorlaridan haydab chiqargan zotdir ey mo'minlar sizlar ularni chiqib ketishlarini o'ylagan ham emas edingiz ular ham o'zlarining qal'alarini Alloh azobidan to'suvchi deb o'ylagan edilar bas Allohning azobi ular hisobga olmagan tomondan keldi va dillariga qo'rqinch soldi ular uylarini o'z qo'llari va mo'minlarning qo'llari bilan buzar edilar bas ey ko'z egalari ulardan ibrat olingiz agar Alloh ularga surgunni yozmaganida albatta ularni mana shu dunyoda qatl qilish yoki asirga olish bilan azoblagan bo'lar edi ular uchun oxiratda do'zax azobi ham bordir bunga sabab ularning Alloh va uning payg'ambariga muxolif bo'lganlaridir kimki Allohga qarshi tursa bas Alloh jazosi qattiq zotdir ey iymon keltirganlar sizlar banu nazir xurmozorlaridan biror xurmo daraxtini kesdingizmi yoki uni o'z tanalarida turgan holida qoldirdingizmi bas qilingan ish Allohning izni bilan va fosiq iymonsiz kimsalarni rasvo qilish uchun bo'ldi Alloh o'z payg'ambariga ulardan o'lji qilib bergan narsalar ustiga sizlar ot va tuyalarni minib borganingiz yo'q qiynalib qo'lga kiritganingiz yo'q lekin Alloh o'z payg'ambarlarini o'zi xohlagan kimsalardan ustun qilib qo'yar. Alloh har narsaga qodirdir. Alloh shaharlarning kofir aholisidan o'z payg'ambariga o'lja qilib bergan narsalar sizlardan boy badavlat kishilar o'rtasidagina qo'lma qo'l bo'lib yuraveradigan narsa bo'lib qolmasligi uchun Allohga, payg'ambarga va u zotning qarindoshlari, yetimlar, miskinlar va musofirlarga tegishlidir. Payg'ambar sizlarga keltirgan narsani olingiz, u sizlarni qaytargan narsadan qaytingiz va Allohdan qo'rqingiz albatta Alloh jazosi qattiq zotdir u o'ljalar yana o'z diyorlaridan va mol mulklaridan haydab chiqarilgan kambag'al muhojirlarnikidir zero ular Allohdan fazl va rizolik istaydilar hamda Alloh va uning payg'ambariga yordam beradilar aynan o'shalar iymonlarida sodiqdirlar ulardan muhojirlardan ilgari Madinadek diyorda yashagan va iymonni saqlaganlar ansorlar esa o'zlari yonlariga hijrat qilib kelgan kishilarni suygaylar va dillarida ularga berilgan narsa o'ljalar sababli hasad sezmaslar hamda o'zlarida ehtiyoj bo'la turib ehson qilishda boshqa muhtojlarni ixtiyor qilurlar kimki o'z nafsi baxilligidan saqlana olsa bas ana o'shalar oxiratda najot topuvchidirlar ulardan keyin dunyoga kelgan zotlar ayturlar ey rabbimiz o'zing bizlarni va bizdan ilgari iymon bilan o'tganlarni mag'firat etgin va qalblarimizda iymon keltirgan zotlarga nisbatan gina paydo qilmagin ey rabbimiz albatta sen mehribon va rahimli zotdirsan ey muhammad munofiq kimsalar o'zlarining ahli kitoblardan yahudiylardan bo'lmish kofir birodarlariga qasamki agar sizlar madinadan quvib chiqarilsangiz albatta bizlar ham sizlar bilan birga chiqib ketamiz va sizlarga qarshi harakatda hech qachon hech kimga itoat etmasmiz agar sizlarga qarshi jang qilinsa albatta bizlar sizlarga yordam berurmiz deyishlarini ko'rmaysizmi Alloh guvohlik berurki ular albatta yolg'onchidir qasamki agar yahudiylar o'z diyorlaridan quvib chiqarilsalar munofiqlar ular bilan birga chiqib ketmaslar qasamki agar yahudiylarga qarshi jang qilinsa munofiqlar ularga yordam ham bermaslar mabodo yordam bersalar ham albatta yahudiylar mag'lub bo'lib ortlariga qarab qochurlar va keyin ularga yordam berilmas ey mo'minlar sizlar munofiqlarning dillarida Allohdan ko'ra qo'rqinchliroqdirsiz bunga sabab ular Allohning qudratini anglamaydigan qavm ekanini ular munofiq va yahudiylar hammasi sizlar bilan faqat qal'ali qishloqlar ichida berkinib yoki devorlar ortidagina jang qila olurlar ular o'z o'rtalarida kuchlidirlar so'zlaridan ularni bir deb hisoblaysiz u ammo dillari xilma xil bo'lishiga sabab ularning aqlsiz qavm ekanidir ular xuddi o'zlaridan ozgina oldin o'tgan o'z qilmishlarining uvoliga qolgan kimsalarning badr jangida yengilgan mushriklarning o'xshashidirlar ularga oxiratda ham alamli azob bordir ular xuddi shaytonning o'xshashidirlar qaysiki u insonga kofir bo'l deydi ba'z qachonki inson kofir bo'lgach shayton unga men sendan bezorman zero men barcha olamlar parvardigori Allohdan qo'rqaman deydi va insonni tark etadi bas ikkisining shayton va kofirning oqibati do'zaxga kirib unda mangu qolishlari bo'ldi zolim kimsalarning jazosi shudir ey iymon keltirganlar Allohdan qo'rqingiz va har bir jon egasi ertangi kun qiyomat uchun nimani qanday amalni taqdim etganiga qarasin Allohdan qo'rqingiz albatta Alloh qilayotgan amallaringizdan xabardordir sizlar Allohni unutib qo'yganlar bas shundan keyin Alloh ularga o'zlarini ham unuttirib qo'ygan kimsalar kabi bo'lmangiz. Ana o'shalar fosiqlar, kofirlardir. Dozaq ahli bilan jannat ahli barobar bo'lmas. jannat ahli qiyomatda yutuqqa erishuvchi zot qilinardir agar biz ushbu qur'onni biror tog' uzra nozil qilganimizda edi albatta u tog'ni Allohning qo'rquvidan o'zini xor tutgan va yorilib ketgan holida ko'rgan bo'lar edingiz biz bu misollarni odamlarga zora ular tafakkur qilsalar deb keltirmoqdamiz u shunday Allohdirki undan o'zga iloh yo'qdir u yashirin va oshkora narsalarni biluvchidir u mehribon va rahimlidir u shunday Allohdirki undan o'zga iloh yo'qdir u podshoh barcha ayb nuqsonlardan pok bandalariga tinchlik baxsh etuvchi omonlik beruvchi kuzatib turuvchi qudrat sohibi bo'yin sundiruvchi va kibr egasidir Alloh mushriklar keltirayotgan shirkdan pokdir u yaratuvchi yo'qdan bor qiluvchi barcha narsaga surat va shakl beruvchi Allohdir uning go'zal ismlari bordir osmonlar va yerdagi bor narsa unga tasbeh aytur u qudratli va hikmatli zot Mumtahana surasi Madinada nozil qilingan 13 oyatdan iborat. Mumtahana imtihon qilinuvchi ayol. Surada mushriklardan qochib Madinaga hijrat qilib keluvchi ba'zi ayollarni haqiqatan mu'mina ekanini sinab ko'rish lozimligi musulmonlarga qarshi urushmayotgan quvg'in qilmayotgan g'ayri dinlar bilan yaxshi va odilona muomalada bo'lish joizligi kabi tavsiyalar bayon etiladi mehribon va rahimli Alloh nomi bilan ey iymon keltirganlar mening dushmanim va sizlarning dushmaningizni ya'ni mushriklarni do'st tutmangiz sizlar ularga do'stlik haqida xabar yuborursiz holbuki ular sizlarga kelgan haqiqatni Qur'onni inkor etgandirlar yana ular payg'ambarni va sizlarni Rabbingiz Allohga iymon keltirganingiz uchun o'z diyorlaringizdan haydab chiqarmoqdalar agar sizlar mening yo'limda jihod qilish uchun va mening roziligimni istab chiqqan bo'lsangiz ularni do'st tutmangiz sizlar ularga pinxona do'stlik qilmoqdasiz holbuki men sizlar yashirgan va oshkor qilgan narsani yaxshi biluvchidirman sizlardan kimki shu ishni qilsa bas aniqki u to'g'ri yo'ldan ozibdi ey mo'minlar agar ular mushriklar sizlardan ustun kelsa dushmaningiz bo'lurlar va sizlarga qo'l va tillarini yomonlik bilan cho'zurlar yana ular sizlarni iymondan qaytib kofir bo'lishingizni istarlar shunday bir kun kelurki sizlarga qarindoshlaringiz ham farzandlaringiz ham sira foyda bermas qiyomat kuni Alloh o'rtalaringizni ajratib qo'yar Alloh qilayotgan amallaringizni ko'rib turuvchidir sizlar uchun Ibrohim va u bilan birga bo'lgan kishilarda go'zal namuna bordir qayski ular o'z qavmlariga bizlar sizlardan va sizlar Allohni qo'yib ibodat qilayotgan narsalaringizdan bezormiz bizlar sizlarni inkor etdik toki sizlar yolg'iz Allohga iymon keltirmaguningizgacha sizlar bilan bizning o'rtamizda mangu adovat va nafrat paydo bo'ldi dedilar faqat ibrohimning o'z otasiga albatta men Allohdan sen uchun mag'firat so'rayman lekin senga Alloh tomonidan bo'ladigan biror narsani azobni qaytarishga molik emasman degan so'zi bundan mustasnodir ibrohim va birga bo'lgan mu'minlar duosi bu edi ey rabbimiz sengagina tavakkul qildik o'zingga qaytdik va qaytishimiz ham faqat sening huzuring saridir ey rabbimiz bizni kofir bo'lgan kimsalarga aldanuvchi qilib qo'ymagin bizni mag'firat etgin ey rabbimiz albatta sen o'zing qudratli va hikmatli zotdirsan darhaqiqat sizlardek Alloh va oxirat kunidan umidvor bo'lgan kishilar uchun ularda mazkurlarda go'zal namuna bordir. Kimki bizning amrimizdan yuz o'girib ketsa bas, albatta Alloh har narsadan g'ani, behojat va hamid, hamdga loyiq zotdir. Ehtimol Alloh sizlar bilan sizlar dushman tutib yurgan kimsalar o'rtasida ularni islomga kiritib do'stlik paydo qilib qo'yar. Alloh bunday ishlarga qodirdir. Alloh kechirimli va rahimlidir. Din to'g'risida sizlar bilan urushmagan va sizlarni o'z yurtingizdan haydab chiqarmagan kimsalarga nisbatan yaxshilik qilishingiz va ularga adolatli bo'lishingizdan Alloh sizlarni qaytarmas. Albatta Alloh adolatli kishilarni sevar. Alloh faqat sizlarni din to'g'risida sizlar bilan urushgan va sizlarni o'z yurtingizdan haydab chiqargan hamda sizlarni haydab chiqarishda bir birlariga yordamlashgan kimsalar bilan do'stlashishingizdan qaytarur kimki ular bilan do'stlashsa bas ana o'shalar aynan zolim kimsalar ey mo'minlar qachonki sizlarga makka kofirlari tomonidan mo'mina ayollar hijrat qilib kelsalar ularni imtihon qilib ko'ringiz Alloh ularning iymonlarini bor yoki yo'qligini yaxshiroq biluvchidir bas agar ularning haqiqatan mu'mina ayollar ekanini bilsangiz u holda ularni kofirlarga qaytarmangiz bular ular uchun halol emas va ular bular uchun halol emasdir ularga sarflagan mahrlarini erlariga qaytarib beringiz qachonki ularga erlariga mahrlarini bersangiz ularni ayollarni nikohingizga olishda sizlarga gunoh yo'qdir shuningdek sizlar ham kofiralarning qo'llarini tutmangiz o'zlaringiz sarflagan mahrni talab qilingiz va ular ham sarflagan mahrlarini mo'minlardan talab qilsin bu Allohning hukmidir. U sizlarning o'rtangizda hukm qilayotir. Alloh ilm va hikmat sohibidir. Agar juftlaringizdan birortasi kofirlar tomoniga o'tib ketib, mahrini oldingi eriga qaytarmasa, so'ngra sizlar jazolasangiz, va o'lja olsangiz u holda juftlari kofirlar tomoniga o'tib ketgan kishilarga ular sarflagan mahr miqdorini beringiz va o'zlaringiz iymon keltiruvchisi bo'lgan Allohdan qo'rqingiz ey payg'ambar qachonki sizning oldingizga mo'mina ayollar kelib Allohga biror narsani sherik qilmaslikka, o'g'irlik qilmaslikka, zino qilmaslikka, o'z bolalarini o'ldirmaslikka, qo'l va oyoqlari orasida to'qib oladigan bo'xtonni keltirmaslikka hamda biror yaxshi ishda sizga itoatsizlik qilmaslikka huzuringizda qasamyod etsalar siz ularning qasamyodlarini qabul qiling va ular uchun Allohdan mag'firat so'rang albatta Alloh o'z bandalariga nisbatan kechirimli va rahimlidir ey iymon keltirganlar Allohning g'azabiga duchor bo'lgan qavm mushriklar yoki yahudiylar bilan do'stlashmangiz xuddi barcha kofirlar qabr egalari qayta tirilishdan noumid bo'lganlaridek ular ham oxiratdan noumid bo'lgandirlar saf surasi madinada nozil qilingan 14 oyatdan iborat saf saf tortib turish demak surada Musa va Iso alayhisalomlarning o'z qavmlaridan ozorlanishlari Muhammad alayhisalomni oxirgi payg'ambar qilib yuborilishlari haqida Iso alayhisalomning bergan bashoratlari Alloh dinining rivoji uchun qilinadigan harakatlar tafsiloti mavjud. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan osmonlardagi va yerdagi bor narsa Allohga hamd va sanolar bilan tasbih aytur. u qudratli va hikmatli zotdir ey iymon keltirganlar sizlar nega o'zlaringiz qilmaydigan narsani qildik yoki qilamiz deb aytursiz sizlarning o'zlaringiz qilmaydigan ishni qilamiz deb aytishingiz Alloh nazdida katta nafrat boisidir albatta Alloh o'zining yo'lida go'yo tutash binolardek saf tortib jang qiladigan zotlarni sevar eslang Musa o'z qavmiga ey qavmim nega sizlar menga Allohning sizlarga yuborgan payg'ambari ekanimni bila turib azor berursiz degan edi ba'z qachonki ular to'g'ri yo'ldan og'ishgach Alloh ularning dillarini hidoyatdan og'dirib qo'ydi zotan Alloh fosiqlar kofirlar qavmini hidoyat etmas eslang Iso ibn Maryam ey Isroil avlodi men Allohning sizlarga yuborgan payg'ambaridirman men o'zimdan oldingi tavrotni tasdiqlovchi va o'zimdan keyin keladigan ahmad ismli bir payg'ambar haqida xushxabar beruvchiman degan edi bas qachonki iso ularga payg'ambar ekaniga hujjat mo'jizalarni keltirgach ular bu aniq sehr dedilar o'zi islomga da'vat qilinayotganda uni qabul qilish o'rniga Alloh sha'niga yolg'on to'qigan kimsadan ko'ra kim ham zolimroqdir Alloh zolimlar kofirlar qavmini hidoyat etmas ular Allohning nurini islomni og'izlari behuda gaplari bilan o'chirmoqchi bo'lurlar Alloh esa garchi kofirlar yoqtirmasa-da o'z nurini dinini kamolga yetkazuvchidir u o'z payg'ambarlarini hidoyat va haq din bilan garchi mushriklar yoqtirmasa-da barcha dillar uzra g'olib qilish uchun yuborgan zotdir ey iymon keltirganlar sizlarni alamli azobdan qutqaradigan bir tijoratga dalolat qilayinmi o'sha tijorat shuki Alloh va uning payg'ambariga iymon keltirursiz va Alloh yo'lida mollaringiz va jonlaringiz bilan jihad qilursiz mana shu agar bilsangiz o'zlaringiz uchun yaxshi ishdir agar shunday qilsangiz Alloh sizlarning gunohlaringizni mag'firat qilur hamda sizlarni ostidan anhorlar oqib turadigan jannatdagi bog'larga va abadiylik bog'laridagi pokiza maskanlarga kiridur bu esa ulkan yutuqdir Alloh sizlarga yana boshqa sizlar suyadigan bir ne'matni ham berurki u Alloh tomonidan bo'lajak g'alaba va yaqin daroy beruvchi fathdir ey muhammad mo'minlarga mana shu xushxabarni yetkazing ey iymon keltirganlar Allohning yordamchilari bo'lingiz xuddi Iso ibn Maryam havoriylarga Allohga, ya'ni uning diniga da'vat qilishimda kim mening yordamchilarim bo'lur deganidek havoriylar aytdilar biz Allohning diniga yordam beruvchilarmiz bas Isroil avlodidan bir toifa Isoga iymon keltirdi va bir toifa kofir bo'ldi bas biz iymon keltirgan zotlarni dushmanlaridan kuchli qildik bas ular g'olib bo'ldilar juma surasi madinada nozil qilingan 11 oyatdan iborat surada bir necha g'aybiy ma'lumotlar qatorida juma namozining ahamiyati unga azon aytilganda savdoni to'xtatib uning sari ravona bo'lish lozimligi tavrot va injilga amal qilmagan ahli kitoblarning misoli va boshqa eslatmalar o'z ifodasini topgan mehribon va rahmli Alloh nomi bilan osmonlardagi va yerdagi bor narsa mutlaq podshoh nuqsonlardan pok qudratli va hikmatli bo'lmish Allohga tasbih aytur u Alloh omilar savodsiz kishilar orasiga o'zlaridan bo'lgan ularga uning oyatlarini tilovat qiladigan ularni shirk va jaholatdan poklaydigan hamda ularga kitob Qur'on va hikmat hadisni o'rgatadigan bir payg'ambarni Muhammadni yuborgan zotdir. Haqiqatan ular payg'ambar kelishidan ilgari aniq zalolatda edilar Alloh uni yana ulardan boshqalarga ularga yetisha olmaganlarga dunyoga keyin keladigan insonlarga ham yubordi u aziz qudratli va hakim hikmatlidir bu Allohning fazlidirki, uni o'zi xohlagan kishilarga berur. Alloh ulug' fazl sohibidir. Tavrot yuklatilgan, berilgan, so'ngra uni ko'tarmagan, unga amal qilmagan kimsalarning misoli xuddi kitoblarni ortib ketayotgan eshakka o'xshaydi. Allohning oyatlarini inkor etgan kishilarning misoli naqadar yomondir. Alloh zolimlar qavmini hidoyat etmas. Ey Muhammad, ayting, ey yahudi bo'lganlar, agar sizlar boshqa odamlarni emas, faqat o'zlaringizni Allohning do'stlari deb da'vo qilsangiz agar shu da'volaringizda rostgo'y bo'lsangiz o'limni orzu qilingizchi qo'llari bilan qilib qo'ygan ishlari Tavrotga xilof qilmishlari sababli hech qachon o'limni orzu qila olmaslar. Alloh zolimlarni biluvchidir ayting sizlar qochayotgan o'lim albatta sizlarga yo'liquvchidir so'ngra sizlar yashirin va oshkora narsalarni biluvchi zotga Allohga qaytarilursiz bas u sizlarga qilib o'tgan amallaringizning xabarini beradi ey iymon keltirganlar qachonki juma kunidagi namozga azon chaqirilsa darhol Allohning zikri sari imom xutbasini tinglash uchun harakatga tushingiz va savdo sotiqni tark qilingiz agar biladigan bo'lsangiz mana shu ish o'zlaringiz uchun yaxshidir bas qachonki namoz ado qilingach yerda tarqalib Allohning fazli rizqidan istayveringiz Allohni ko'p yod etingiz shoyat shunda najot topsangiz qachonki ular biror tijoratni yoki behuda ishni ko'rib qolsalar o'sha tomonga tarqalib ketib sizni minbarda tik turgan holingizda tark eturlar ayting Alloh huzuridagi narsa mukofotlar behuda ishdan ham tijoratdan ham yaxshiroqdir Alloh rizq beruvchilarning yaxshisidir munofiqun surasi madinada nozil qilingan 11 oyatdan iborat munofiq tilida iymon keltirib dilida kufrni yashirgan kishidir surada munofiqlarning qilmishlari oxirat haqida eslatma va o'gitlar mavjud mehribon va rahimli Alloh nomi bilan ey muhammad munofiqlar huzuringizga kelib guvohlik beramizki siz albatta Allohning payg'ambaridirsiz derlar siz uning payg'ambari ekaningizni Alloh albatta bilur va Alloh munofiqlarning haqiqatan yolg'onchi ekaniga ham guvohlik berur ular o'zlarining yolg'on qasamlarini qalqon qilib olib odamlarni Alloh yo'lidan to'sdilar ularning qilib yurgan amallari naqadar yomondir bunga sabab ularning tillarida iymon keltirib so'ngra dillarida kofir bo'lganlaridir bas ularning dillari muhrlab qo'yildi endi ular haqiqatni anglay olmaslar ularga qarasangiz ularning gavdalari sizni ajablantirur so'zlaganlarida so'zlariga beixtiyor quloq solursiz ular go'yo devorga suyab qo'yilgan chirik yog'ochlarga o'xshaydilar ular har bir qichqiriq ovozni ustilariga tushayotgan balo va ofat deb gumon qiladilar ular dushmandirlar bas ulardan ehtiyot bo'ling ularni Alloh ursin haqiqat turganda ular qayoqqa og'ib ketmoqdalar qachonki ularga kelingiz ollohning payg'ambari sizlar uchun mag'firat so'rasin deyilsa albatta ular boshlarini burib keturlar va ularni kibrlangan hollarida yuz o'girishlarini ko'rasiz ey muhammad siz ular uchun mag'firat so'radingizmi yoki mag'firat so'ramadingizmi ularga barobardir Alloh ularni sira mag'firat qilmas. Albatta Alloh fosiqlar qavmini hidoyat sari yo'llamas. Ular o'zlarining tobelariga Allohning payg'ambari huzuridagi kishilarga ehson qilmangiz, toki ular tarqalib ketsinlar, deydigan kimsalar holbuki osmonlar va yer xazinalari faqat Allohnikidir lekin munofiqlar buni anglamaslar ular qasamki agar bani mustaliq jangidan madinaga qaytsak albatta kuchlilar kuchsizlarni undan haydab chiqarur derlar holbuki kuch qudrat faqat Allohniki uning payg'ambariniki va mo'minlarnikidir lekin munofiqlar buni bilmaslar ey iymon keltirganlar na mol dunyolaringiz va na farzandlaringiz sizlarni Allohning zikridan unga ibodat qilishdan chalg'itib qo'ymasin kimki shunday qilsa bas ana o'shalar ziyon ko'ruvchi kimsalardir sizlarning har biringizga o'lim kelganda ey rabbim meni ozgina tirik qoldirsangchi men sadaqa qilib solih bandalardan bo'lsam deb qolishidan ilgari biz sizlarga rizq qilib bergan narsalardan ehson qilingiz Alloh biror jonni ajali kelganida kechga qoldirmas Alloh qilayotgan barcha amallaringizdan xabardordir Tag'obun surasi Madinada nozil qilingan 18 oyatdan iborat. Tag'obun bir-birini muomalada aldashdir. Surada qiyomat kuni va qayta tirilishning haqligi, bu dunyoning bevafo va muvaqqatligi, oila va farzandlarga munosabat, itoatkor bo'lishga da'vat va boshqa ilohiy ko'rsatmalar o'z ifodasini topgan mehribon va rahimli Alloh nomi bilan osmonlardagi va yerdagi hamma narsa Allohga tasbeh aytur hukmronlik faqat unikidir va hamd yolg'iz unga xosdir u har narsaga qodirdir u sizlarni yaratgan zotdir ba'z sizlardan ba'zilaringiz kofir va sizlardan ba'zilaringiz mo'mindir Alloh qilayotgan amallaringizni ko'rib turuvchidir u osmonlar va yerni haqiqat hikmat bilan yaratdi va sizlarga surat shakl berdi suratlaringizni go'zal qildi qaytish faqat uning huzurigadir u osmonlar va yerdagi hamma narsani bilur Allah dillardagi sirlarni biluvchidir. Ey Makka kofirlari, sizlarga oldin kofir bo'lib, so'ngra shu dunyoda yoq o'z ishlarining ziyonini topgan kimsalarning xabari kelmadimi? Yana ularga oxiratda alamli azob ham bordir. Bunga sabab ularga payg'ambarlari hujjatlarni keltirganlarida ular bizlarni o'zimizga o'xshagan bashar avlodlari hidoyat qiladilarmi deyishib kofir bo'lganlari va iymondan yuz o'girib ketganlaridir shunda Alloh o'zining boy ekanini ko'rsatdi Alloh behojat va hamdga loyiq zot kofir bo'lgan kimsalar o'zlarini hech qachon qayta tirilmaymiz deb gumon qildilar ey muhammad ularga ayting yo'q Rabbimga qasamki, albatta qayta tiriltirilursiz. So'ngra albatta sizlarga qilgan amallaringizning xabari berilur. bu Allohga osondir. Va sizlar Allohga, uning payg'ambariga va biz nozil qilgan nurga, Qur'onga iymon keltiringiz. Alloh qilayotgan barcha amallaringizdan xabardordir. Alloh sizlarni to'playdigan to'planish kunini eslangiz bu odamlar o'zaro aldanib qoladigan kundir kimki Allohga iymon keltirgan va yaxshi amal qilgan bo'lsa Alloh uning yomonlik gunohlarini o'chirur va uni ostidan anhorlar oqib turadigan abadiy qolinadigan jannatlarga kiritur bu esa mo'minlar uchun ulkan mukofotdir kofir bo'lgan va oyatlarimizni inkor etgan kimsalar ana o'shalar do'zax ahli bo'lib o'sha joyda mangu qoluvchidirlar naqadar yomon oqibat bu insonga biror musibat yetgan bo'lsa albatta Allohning izni irodasi bilangina yetur kimki Allohga iymon keltirsa u uning qalbini to'g'ri yo'lga hidoyat qilur Alloh har narsani biluvchidir Allohga itoat etingiz va payg'ambarga bo'yun suningiz bas agar itoatdan bosh tortsangiz u holda bilingizki bizning yuborgan payg'ambarimiz zimmasida faqat vahiylarimizni sizlarga aniq yetkazish bor xolos Alloh undan o'zga iloh yo'qdir bas mo'minlar faqat Allohgagina tavakkul qilsin ey mo'minlar albatta xotinlaringiz va farzandlaringizdan sizlar uchun dushman bo'ladiganlar ham bordir bas ulardan ehtiyot bo'lingiz agar sizlar ularni af etsangiz koyimasangiz va kechirsangiz u holda albatta Alloh ham sizlarga nisbatan mag'firatli va rahmlidir sizlarning mol mulklaringiz va farzandlaringiz faqat bir sinovdir ulug' mukofot esa Allohning huzuridadir bas toqatingiz yetganicha Allohga taqvoda bo'lingiz nasihatga quloq tutingiz va itoat etingiz hamda ehson qilingiz mana shu o'zlaringiz uchun yaxshiroqdir kimki o'z nafsining baxilligidan saqlana olsa bas aynan o'shalar najot topuvchidirlar agar sizlar Allohga qarzi hasana bersangiz, muhtojlarga ehson qilsangiz, u sizlarga bir necha barobar qilib qaytarur va gunohlaringizni mag'firat qilur. Alloh minnatdor oz olib ko'p beruvchi va halimdir. U yashirin va oshkora ishlarni biluvchi aziz qudratli va hakim hikmatlidir taloq surasi madinada nozil qilingan 12 oyatdan iborat. Eridan ajragan, ya'ni taloq qilingan ayol qancha idda o'tirishi, uni to iddasi chiqqunga qadar joy va nafaqa bilan ta'minlab turish erning burchi ekani payg'ambar alayhissalomning o'z ummatlariga nisbatan jaholat zulmatidan iymon nuri sari yetaklab chiquvchi xaloskor ekanlari va boshqa ilohiy nasihatlar bu suradan joy olgan mehribon va rahimli Alloh nomi bilan ey payg'ambar qachonki sizlar mo'minlar xotinlaringizni taloq qilsangiz ularning iddalarida poklik paytlarida taloq qilingiz va iddani sanangiz Rabbingiz Allohdan qo'rqingiz idda tugaguncha ularni yashab turgan uylaridan haydab chiqarmangiz va ular ham o'zlaricha chiqib ketmasinlar faqat ular ochiq fahsh buzuqlik yoki idda o'tmay chiqib ketish kabi ishni qilsalargina uylaridan chiqarilurlar bu Allohning chegaralaridir kimki Alloh chegaralaridan tajovuz qilib o'tsa demak u o'ziga zulm qilibdi siz bilmassiz ehtimol Alloh bu taloqdan keyin biror ishni paydo qilar bas qachonki taloq qilingan ayollar idda muddatiga yetsalar bas ularni yaxshilik bilan olib qolingiz yoki yaxshilik bilan mahrlarini berib ajrashingiz va yarashayotgan yoki ajralishayotganda o'zlaringizdan musulmonlardan ikki adolatli guvohni hozir qilingiz va guvohlikni Alloh uchun barkamol ado eting bu hukmdan faqat Allohga va oxirat kuniga iymon keltiruvchi kishi o'git olur. Kimki Allohga taqvo qilsa, u unga tashvishlardan chiqish yo'lini paydo qilur. Yana uni o'zi o'ylamagan joydan rizqlantirur. kimki Allohga tavakkul qilsa bas Allohning o'zi unga kifoya qilar albatta Alloh o'zi xohlagan ishiga yetuvchidir Alloh barcha narsa uchun miqdor me'yor va muddatni tayin qilib qo'ygandir xotinlaringiz orasidagi keksayib hayz ko'rishdan umid uzganlari agar sizlar iddalari xususida shubhalansangiz bas bilingizki ularning iddalari 3 oydir yana biror marta hayz ko'rmaganlarning iddalari ham homiladorlarning idda muddatlari homilalarini qo'yishlari ko'z yorishlaridir kimki Allohga taqvo qilsa Alloh uning ishini oson qilur bu Allohning sizlarga nozil qilgan amridir kimki Allohga taqvo qilsa uning yomonlik gunohlarini o'chirur va uning mukofotini buyuk qilur ularga taloq iddasini saqlayotgan xotinlaringizga o'zlaringiz maskan tutgan joydan toqatingizga qarab joy beringiz va ularni turgan joylaridan siqib chiqarish maqsadida ularga zarar yetkazmangiz agar ular homilador bo'lsalar u holda to homilalarini qo'ygunlaricha ularga nafaqa berib turingiz bas agar taloq qilgan ayollaringiz sizlar uchun bola emissalar u holda ularning haqlarini beringiz emizish xususida yaxshilik bilan o'zaro kelishib olingiz agar kelisha olmasdan tang holga tushsangiz bas u ota uchun bolasini boshqa bir ayol emizur boy kishi o'z boyligidan nafaqa bersin kimning rizqi tang qilingan kambag'al bo'lsa u holda Alloh unga ato etgan narsadan holiga yarasha nafaqa bersin Alloh hech bir jonni o'zi unga ato etgan rizqdan boshqa narsaga taklif qilmas Alloh tanglik kambag'allikdan keyin yengillik boylikni ham paydo qilur qanchadan qancha o'tmishda shaharlar aholisi o'zlarining parvardigori va payg'ambarlari amridan bosh tortdilar pas biz ularni qattiq hisob kitob qildik va xunuk azob turlari bilan azobladik ba'z shaharlarning ahli o'z qilmishlarining uvolini totdilar va bu ishlarining oqibati o'zlari uchun ziyon ko'rish bo'ldi Alloh ularga yana oxiratda ham qattiq azobni tayyorlab qo'ygandir. Bas ey iymon keltirgan aql egalari, Allohdan qo'rqingiz. Darvoqe u zot sizlarga zikrni, Qur'onni nozil qildi. Iymon keltirgan va solih amallarni qilgan zotlarni zulmatlardan nurga chiqarish uchun sizlarga Allohning bayon etuvchi oyatlarini tilovat qiladigan payg'ambarni Muhammadni yubordi. Kimki Allohga iymon keltirsa va solih amallar qilsa, Alloh uni ostidan anhorlar oqib turadigan abadiy qolinadigan jannatdagi bog'larga kiridir. Haqiqatan Alloh uning uchun go'zal rizq, jannat rizqini ato etgan bo'lar. Alloh yetti osmonni va yerdan ham o'shancha miqdorni yetti qavatni yaratgan zotdir Allohning amri farmoni ularning osmon va yer o'rtasida nozil bo'lib turar toki sizlar Allohning barcha narsaga qodir ekanini va Alloh barcha narsani o'z bilimi bilan ihota qilib olganini bilishlaringiz uchun u shunday qildi tahrim surasi madinada nozil qilingan 12 oyatdan iborat tahrim harom qilish taqiqlash degani surada payg'ambar alayhissalom bilan mankuhalar o'rtalarida o'tgan ba'zi mojarolar oila va farzand tarbiyasi tavba qilishga targ'ib va nihoyat nuh va lut alayhissalomlardek payg'ambarlarning ayollari kofir bo'lgani fir'avndek kofirning ayoli osiya va shuningdek bibi maryam bin imronlar esa mo'mina va solihi bo'lganlari bayon etilgan mehribon va rahimli Alloh nomi bilan ey payg'ambar nega xotinlaringizning roziligini istab Alloh siz uchun halol qilgan narsani asalni harom qilib olursiz Alloh mag'firatli va rahimlidir darvoqe Alloh sizlar uchun ma'lum miqdorda kafforat jarima to'lab qasamlaringizni halollab olishni farz qilgan Alloh hojalaringizdir u barcha narsani biluvchi va yetuk hikmatli zotdir payg'ambar xotinlaridan biriga hafsaga bir gapni cho'risi moriya talog'i va xalifalikni xufiyona aytganini eslang bas qachonki hafsa u sir haqida oyshaga xabar bergach Alloh uni bundan voqif qildi va u hafsaga o'zi bilgan narsaning ba'zisini bildirdi va ba'zisidan yuz o'girdi bildirmadi bas qachonki payg'ambar hafsaga xabarni aytgach u kim sizga بو خبرنه برده dedi payg'ambar menga biluvchi va xabardor Alloh xabar berdi dedi ey hafsa va oysha agar sizlar Allohga tavba qilsangiz o'zlaringizga yaxshi chunki dillaringiz haq yo'ldan toyib ketdi ammo agar sizlar uning payg'ambarning zarariga hamkorlik qilsangiz u holda shubhasiz Allohning o'zi ham Jabroil ham ahli solih mu'minlar ham uning himoyachisidirlar yana bulardan keyin farishtalar ham payg'ambarga hamma ishlarida yordamchidir uning parvardigori agar u sizlarni taloq qilsa unga sizlardan yaxshiroq juftlarni muslima mo'mina Alloh va uning payg'ambariga itoat etuvchi tavba tazarru qiluvchi obida mudom Allohning yo'lida yuruvchi juvon va qizlarni almashtirib berishi mumkin ey iymon keltirganlar o'zlaringizni va oila a'zolaringizni yoqilg'isi odamlar va toshlar bo'lmish do'zaxdan saqlangizki unda dag'al va qattiq qo'l Alloh buyurgan narsaga itoatsizlik qilmaydigan faqat buyurilgan ishni qiladigan farishtalar xizmat qilurlar ey kofir bo'lganlar bugun uzr aytmay qo'ya qolingiz sizlar faqat o'zlaringiz qilib o'tgan amallaringiz bilan jazolanursiz ey iymon keltirganlar Allohga chin tavba qilingiz shoyatki Rabbingiz sizlarning gunohlaringizni o'chirib ostidan anhorlar oqib turadigan jannatdagi bog'larga kiritsa u kunda Alloh payg'ambarni va u bilan birga iymon keltirganlarni sharmisor qilmas ularning nurlari oldilarida va o'ng tomonlarida yurar ular ey Rabbimiz o'zing bizlarga nurimizni komil qilib bergin va bizlarni mag'firat etgin albatta sen har narsaga qodirdirsan derlar ey payg'ambar kofir va munofiqlarga qarshi kurashing va ularga nisbatan siz ham dag'allik qiling ularning joylari jahannamdir naqadar mudhish qismat bu Alloh kofir bo'lgan kimsalar haqida Nuhning xotini va Lutning xotinini misol keltirdi. U ikkisi bizning bandalarimizdan ikki solih bandaning qo'l ostida edilar. Bas u ayollar ularga xiyonat qildilar. nuh va lut Allohning azobidan biror narsani u ikkisidan daf qila olmadilar ularga kiruvchilar bilan birga do'zaxga kiringiz deyildi Alloh iymon keltirgan zotlar haqida Fir'avnning xotinini misol keltirdi o'shanda u ey Rabbim o'zing men uchun huzuringda jannatda bir uy bino qilgin menga fir'avn va uning qilmishidan najot bergin meni zolimlar qavmidan xalos etgin dedi yana o'z nomusini saqlagan ayol maryam bint imronni misol keltirdi bas biz o'z dargohimizdagi ruhimizdan unga pufladik va u Isoga homilador bo'ldi u parvardigorining so'zlarini va kitoblarini tasdiq etdi hamda uning amriga itoat etuvchilardan